Sik to. Wong loro lho rumah saku le angel kok ora jamak iki jane piye to iki? Anu, dek. Hmm. Dik. Ngapa? Omong ngono, umpama aku ora ya isin no kancane. Untung aku ki wong sabar. Hmm. Ora sabar kok tak entek ne yoga sakmene. Lah karep lho rumangsamu karepmu piye? Wani no apa piye karo yoga-yoga sakmene? Sik to lho Mas ngene lho Mas tak critani. Moh Muka panane diceritani rantai entek no sama <laughs> cerita. Maksudnya kesempatan pencerita pribadi. Yang jelas ini Karawitan ini mengerti tentang karakter jogetnya Mas Karakter jogetku yoga-yoga ini wis ngerti. Lah ini ki jarukane piye ini urung ngerti. Nah, sing mbok jaluk sing piye? Nah, model Jogetan jogetmu jale sing piye? Model aku jogetan kaya Inul dadi iso ngene lek mbon enek tapi iki ditakoni tenanan iya, kok. Ya joget serampat kaya biasane. Lah ki meng wis joget serampat lho. Lho ngaku genah ya mandek. Seto, to, digawe langgam biasa ngene apa tempur to? Alus wae, alus wis. Oh sing kalem. Sing kalem. Dadi oh. lak ngrasakne bolone joget ki Om cakep sing joget ki penak. Allah. Cakep. Raine kaya garangan om e, cakep. Kalem nggih. Ya Kang ya. Dan kalem aja jalan. Ana randa manggon ngarep omaku. Yen aku dheweke nyambut. Iki jane juga sik tak sik tak. iki jan koyo bebek ape ngendok kae iki. Joget. njaluk sing kalem iki wis dituruti lho penjalukmu ki wis dituruti. Kok uwange lho bos. Niki kalih yoga niki. Lho aku ora kok ngenangke yogaku pancen sing angel ki awakmu. Sing angel awakmu lho ngaku nyatane penak. Kuwi kekalemen, kuwi kekalemen. Kuwi jane joget apa poli iso yo kluket-kluket kaya ular. Rodok dingenene lho, eh, kerasno enggak apa-apa wis wis manut wis. Kowe oh. tempone rodok ngene lho. Hmm, oh, hmm, dikeraske. Hmm, oh, sing hot, sing hot. Hot, hot. Ayo. Yo. ana ronti lala aku bisa kabeh takon aku ya. Bas. Sama nanu. Enak eh, lho wingi jogetanmu iki. Ay ay ya ya. Ay ay. Lah awakmu kene ay ay tok lah kancane mengkis-mengkis nape pedot. Niki lah sing salah awakmu kok rumah sammu apa ora ngerti tok kondange percil juara joget tingkat provinsi Jawa Timur. Rungono to menggondol Pak Dekarwo. Eh, anu menggondol eh. piala Pak Dekarwo. Piala Pak Dekarwo. Oh. Rumah sammu nyepelekne rumah sammu percil ki apa? Lah iya. Hmm. Ono ana tata. Lho malah ngelokne. Malah ngelokne lho. Cari percil goblok lho. Apa iso ngendang kaya pinter-pinter ngendang dhek. Dhek kaya pinter-pinter ngendang dhek. Rumeng sami lho kaya pinter-pinter ngendang dhewe iki lho. Oh. Ya cel muni Pak Bambang ya cel. Lho kaya iso ta Berarti termasuk pinter tenan dhek tapi ya mbuh. Pak Bambang tuku gedang. Lho kenek dhek. Oh nyepel lagi. Pinter Pak Bambang. Jajal, Pak hmm. Bambang tuku ngono tok jajal. Oh iya hmm. kena. Anu gedhi papak ndek jajal iso ora. <laughs> Piye piye piye? Gedhi papak ndek. Lah iki lho kene lho gedhi papak ndek. Ngawur, ngawur. Pak aku ning omah. Elah oh. <laughs> wong cempol yo gedhi papak ndek nek. kelepisan iki nek iso lho. Hebat tenan hmm. Bapak potong rambut. Hmm. Oh bener bener bener. Bapak potong. Bapak. rambut rambut ram. Sing bisa iki kocok bisa lagi Rambut. Eh, rambut nyok munyok. Rambut. Ya iya. Ra alah ya padha rambutnya tapi nggone beda. Eh, <laughs> padha rambutnya. Rambut iso dendut loh, Beda. Lah wes, hmm, hmm. Kita kok rambutnya wis dicukur tadi wis gundul. Ora lawak sih. Gitu. Nggih sebetulnya hmm. bos. panggih wonten mriki okay, oh, alhamdulillah. Kula kalih jenengan Bapak Edi Sojuangan Karang Anyar. Mbok menawi wonten lepat kula nedhi pangapunten. Nyuwun pangapunten Dados dalu punika dalu ingkang sae. Dalu ingkang barokah tumrape warga karanganyar Dados karanganyar Anyar menika sedaya para warga makempal dados. Heh. Nyapa ta? Wes wis kok ndak demene blas. salaman ini pisahnya cukup kok mubang-mubang kaya kurang dirasani kok kurang salaman dirasani dengan hasilnya pundi? tulung agung dong hasilnya tulung oh, agung berarti kelahiran tulung agung berarti ini tulung agung sama ngelundung terus lahir loh iya dah lahirnya saking pundi. nanti kelahiran lahirnya saking pundi. bunti tulung agung loh gak sekombok itu gak sekombok itu iya tadi wangnya lirap dong ya saya Zaman lahirnya dugi mboke nggih. Heeh, kok ngene boe, Lah anu ini niku berarti meteng. Meteng. Meteng kalih sinten? lo boe kok meteng kalih sinten? Maksudnya metengnya kalih sinten? Kalih bapake. Berarti uang loro meteng kabeh gitu ngidul ngene. Iya ta, Bas? Aku kok angel-angel. Angel sampean ngomongane suwe-suwe ra dicerna suwe-suwe. Aku suwe. Niki tang kediri lho Kediri lho niki, pas Kediri lho. ngebloknya aku nih Kediri kali. buatan lho, aku iki takon. rumah sana kambil disingkek terus anu ya Lho pula ini aku kula niku es tuh Lah iya. Tak tak tak sauri. Sampeyan hmm. laire keng bunyi Keng gini boe boe Lah boe keng bunyi boe keng bunyi Lho. boe yuk karo bapaknya no. Oh, berarti boe karo bapaknya lair bareng. Kuak ngatan boe sampean dua anak pinten ngoten? Pinten wis penak-penakan. Mbok kula duwe anak enam enam Lah bapak? Bapak. Bapak ya 6. Oh, rolas berarti. Rolas. Wakil naik berarti. Berarti rolas. Berarti rolas. Nggih ta? 6 karo 6 rolas. Loh, maksudku ngene lho, Kak. Pripun, pripun? Iya, pripun, iya, wis. Manut awake. Manut, manut, manut. Mbokku duwe anak 6. Nggih. Bapakku ya 6. Rolas, rolas. 6 karo 6 6 karo 6 rolas wakil berarti Bapakku ki padha karo mbokku ya. Oh, berarti berarti. <laughs> Masa wedok karo wedok iso meteng. Lah iya. Jenane pripun to, Bos? Kula mboten rata saestu pripun to? Dagelane lek akhiyune rendah-rendah. Kowe iki pasang nang bapakku ki karo mbokku duwe anak 6 ngono lho. Oh, dadi oh, mboke metenge karo bapak. Oh iya no. Mboke entuk limang sasi digenteni bapak, ngoten. Sing petang sasi gak nih bapak. Jadi mari kene transfer ini, ngoten. Nggih. Nggih. Anu mbokmu anaknya piro? Mbok aku ratek ngitung. <laughs> ora tau ngitung. ora <laughs> tau ngitung. <laughs> Ngene iki mbok jangan menjatuhkan martabat lho ning sinten sinten lho kula gak doyan martabak. Nggih, kula niku terang bulan remen kula niku. Sego goreng, sego goreng terang bulan niku remen martabak mboten. Kowe teko kene iki ora takon nyeblokne aku. Paling tidak aku ki hormatono. Lah, hmm. ah, ya hmm. ayo to, Dik. Hmm. Awake dhewe iki sak. Ah, iya, iya, Hormat. Hormat. Loh, ora kok hormat kaya upacara aku ki reganono piro wis piro piro ya petang lah tapi ah, petang ewu sak peleke lah, ora lah aku telu setengah hey, eh. sadele pelek mau atamu Kowe tak paten tenan kok. Iya, sel dalang dijak omong-omong ana. Sampe luwange lho Aku lagi nemoni dalang iki lho sinta iki to. Kok iso dijak omong? Oh, piye to? Pripun-pripun manut manut. Wis, aku kon piye? Terus aku kok regani kaya pelek bareng. Lah jare kon ngregani. Lah jare kon ngregani. kon ngajeni ngoten aku ki ngajeni ana di depan umum oh kon ngedeni dik ya oh haha lu layang wae lu layang wae wedi oh, dik wedi Berbon, berbon. Wes ora momon karo gah aku momon karo. Tenan, ora momon tenan. Ya omong-omongan sing berbobot ngono lho. Oh, eh. berarti ngomong masalah beras, beras, batu, pasir, gunung, gagal, Wes, kula manut penjenengan, Mas. Lah, lah ngono. Sama ngomong ngomong, Mas Percil yang bagus, Mas Yudo yang cakep, kula manut jenengan. Nek oh. sampean manut kula kali Percil, mbon, hmm. penake sedaya mandap, monggo. Lho, lho, kok celok kok ditangkap kok mandap. Iki ning desa Karanganyar. Karanganyar ning tuk neng pasar tuku jamur wong sak karangannya panjang umur amin nah, neng pasar tuku roti wong sak karangannya banyak rezeki amin deh neng pasar tuku tampah wong sak karangannya kabeh barokah amin eh, tuku apa we agak tuku orang di duit eh. <laughs> Ya utang ta utang, utang. Ning pasar tuku kelenteng eh, Lah jare ora duwe dhuwit. Lah ya ora usah tuku <laughs> nakno. Ndang sampean ning pasar tuku kelenteng ndang jajan. Ning pasar tuku sepatu. Lah terus napa napa. Eh. Wong sak karang insyaallah padha maju. Amin, amin. Nek nek nek ayo ayo. Eh aja lah aja eh, salah salah nih keliru lho gak seneng lho. Ning pasar tuku sepatu to, wong oh. sak karang kabeh maju. Lah nerak oh. iki nerak iki Maksudnya ini masyarakat. dan lungguh kono ae. Lah kok iya. maju yoga-yoga diterai. diterai lho, Bos. barang. Sampeyan enggak oh. sondalang sampean. Wis wis. <laughs> Sampeyan gelem maju kabeh rene, Aku harus kok paten ini gini <laughs> Buatan Saya tumbatan kula niku remen buat jenengan. Hmm. Ngalor ngidul awe sopo sing ora kenal Ki Eko Presdianto. Dalang kondang kebanggaan masyarakat Tulungagung Jawa Timur hmm. Indonesia pada Indonesia khususnya. khususnya. Hmm. Bahkan sampai Asia Tenggara dan hmm. sudah mendunia. Mendunia. Dengaran kayak ngelemah aku iki. Lah buatan Tanggal pinter meleh untuk saya kata. Pokoknya di situ ada Pak Eko, di, situ ada Yudo dan Percil. Lah itu sudah satu kemistri, satu kesatuan ibarat sifatnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Hmm, nek negara kesatuan Republik Indonesia, oh, pulau nunggu itu pulau ngendi dalam? Pulau Pulau Anu, oh. Sumatera. Sumatera, oh. aku gak lanjenengan pun di lanjenan Jawa. Oh. Anu, Kalimantan. Kalimantan. Aku, apa? Kue lombok kek cuwilik no, Aku timbangan yang lombok, aku langsung mampir rotok kue nak nih kono. Ora enak semampir kok pulo, pulo semampir. Pulo semampir. Pulo sak implik kae, dudu pulo kae jenenge. Lah cuwili kan sing nek Iki dalam rangka bersih desa Mas, guyon-guyon. Guyon-guyon. Bersih desa lan uh, napa niku jenenge tasakuran mergo saka kerukunaning para warga Karanganyar. Nggih. Hmm, oh, Niki sing kena kudu diconto warga sekitarnya ae warga desa Karanganyar guyub rukune hmm. ayem tentreme para warga Karanganyar. Urip ning Karanganyar iki wong wis ayem-ayeme wong. Lah kok iso? Ora usah dadak tekan kutho hmm. ning kok pekarangane dhewe kabeh wis komplit. Iya Umpama to pengin mangan jangan kates. Kates. Katese dhewe. Umpamane pengin mangan jangan kangkung. mung ya kangkunge dhewe eh umpamane pengin mangan jangan tewel Teweli dhewe karek metik ning ngarepan umpamane pengin mangan dok hmm. Lah, mesti lho iki mblesek nek kancan lho aku wis wis tak remet ngene kok. <laughs> Ya maksud e iki ndoke pitike dhewe ngono lho. Lho kok ora ngomongane pitike ndoke dhewe blenyek no. Guyub rukun para warga ngawontenaken bersih desa. desa. arti sebuah syukuran ki apa Mas nek panjenengan? Syukuran punika adalah la in sakartum la asidanakum wa kafartum inna adabila sadid. Iki lho Dik. Karo hmm. kowe mesti. <laughs> Apa niku tegese, Mas? Sok sapa sing gelem syukur marang nikmat panguwasaning Gusti bakal ditambah nikmat kuwi lan sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmatnya Gusti sak temene azab Gusti sangatlah pedih. Kulo Mas Aku sing tak senengi Mas Yudha piye? Ada ilmu kasepuane. Ora mek guyon apa pengertianmu? mo, Jajal. Ora ana isine babar blas. Ah. Kowe iki termasuk merongosong berbunyi nyaring. Rongkosong, merongosong jengkolmu kuwi kaya mangsaku omong syukur jiyep. Lah lho apa direken awam berarti ngerti, Dek? Yo ngerti babakan agama, babakan agama ngerti. Mau ikhlas ruhul ibadah. Hmm. wong ikhlas kuwi roe wong ibadah ngibadah apa wae iki niate pertama kudu ikhlas ngerti nggih Pak ketua panitiane panjenengane Bapak Haji Muhammad Said lho Muhammad Said Haji lho kowe lek tentang agama sing nggih kudu awake dhewe lho paling tidak tunjuk, tunjukkan anak awal iki daglan weton pondok ah. pondok ndi awakmu bersalin pondok pesantren pesantren sebenarnya awakmu lah ikhlas iki penting lho ikhlas lho kaya Pak Haji ketua panitia itu ikhlas hmm. ikhlas dalam segala hal mulane mesti pahalane mesti melimpah ruah amal kebaikannya melimpah ruah amin. insya Allah swarga cadangane amin berjuang berjuang berarti wong ikhlas ikhlas ikhlas apa dek paling ikhlas wong ya paling ikhlas ya sini wedus paling Kok iso teko Pak Haji mbok padane karo wedhus. Piye to? Maksudku lek nyonto keikhlasan itu oh, adalah wedhus itu kewan sing paling ikhlas. Lah kok iso? Contone wayah kurban wedhus dibeleh. Les, wedhuse mati. Sing hmm. nampa pahalane sapa? Sing ngurbanke. Lah, iya ta e. wedhuse ora njaluk. Heh aku kae kurbane sak itik ya gak ta? Oh Loh, liyane wedhus eneng. Apa? Gula. Lah kok iso gula? Gula iki. Oh, bocah ki ora ngerti. Gula itu adalah sesuatu yang sangat ikhlas. Kowe roh lek gawe kopi. Nggih. Merap. Yo. Sing marake legi apa? Gula. Engko lek kelegen sing disalahke sapa? Gula. Kakean gula. Ya to. Oh, lek kepaiten sing disalahke sapa? Gula. Gula. Kopi ra tau to? Kurang. Kurang gula. Dadi pendek gula iki ikhlas banget. Larut dalam apapun membantu apapun ning ora ketok. Hmm. Lho. Hmm, sing ikhlas malah sapi wedok ta men. Oh sapi wedok ikhlas ikhlas nggon ndi kuwi. Tenan lho sampean ra roh genah. Ikhlas nggon ndi? Lah mboyo mboyo iki mboyo lali ning nggon omahku mbliter iki ning eh. omah iki aku ngopeni sapi wedok loro. Sapi perah. Sapi perah bendino tak persi susune ora tau njaluk rabi karo aku iki. <laughs> Ikhlas banget. sing paling ikhlas sih sapi wedok betina mbok ngene lho dek mbok pelototi ya ora tau aku iki lho rabinen masa mbok umbar tok ya ora tau ngomong ngono ikhlas banget dadi nek diantara antara wong telu iki antara aku Pak Eko karo awakmu sing paling ikhlas kowe ya aku no eh, aku iki wong paling ikhlas lah lah ora enek tandine hmm. ikhlas bab ngibadah iya no dek wayah Jumatan kudune nek jam 12 awakmu salat Jumat. Ya salat Jumat. Kowe nang Jumatan arek nang masjid mlaku jarak 50 meter. Hmm. Diawe karo tanggamu. Hmm. Cil, sapi mucul. Kowe bablas nang masjid apa ngopeni sapi? Ya bablas nang masjid nindak. Lah sapimu mangani tandurane tanggamu, dosa malahan kowe. Ya maksud lah iya, piye terus ante? Ha, <laughs> ora ikhlas. Ya mesti ya nang masjid. Ah, ora kudon goleki sapi. Tandurane entek tanggammu sak anu dipangani karo sapimu. Tanggammu nesu kabeh, akhire dosa kowe malan. Ya sapi piye terusan ngono kuwi? Ora ikhlas. Ya awakmu apa ikhlas? Oke, silakan. Lah awakmu apa ikhlas? Ya, boleh. Saiki lak umpamane Jumatan, sapimu ning masjid. Lah, lah, lah. Tak paplok pusane kok. <laughs> Awakmu waya budal Jumatan sholat jam rolas kan mesti sholat sholat mari ngono. tonggomu Aku neng masjid gini gini ngitik-ngitik-ngitik celuk. <laughs> Celuk tonggomu Hei, do do. hei Sapimu lo ucul. iya Aku tetep bablas neng masjid. Lah ya sapimu nuduh Sapine sapa? Wamu. Wah, aku ora duwe sapi kok. Tuku wae goblok. Kancane ra iso males. Pengalaman. <laughs> Wong aku ora sapi kok iso. Sesuk tuku ya. Iso. <laughs> Terus ke. Kowe kelas dieng kono. Kelas kelasan. Niki itu, neng dalu niki luar biasa, luar biasa, biasa. di luar. Warga masyarakat Karanganyar niki wis jan hmm. Iya. mulai gede cilik nom tuwa lanang wadon mlumpuk dadi siji lan sing iya. muda-muda lho cewek-cewek ganteng-ganteng ayu-ayu wah sing tuwek lho dik delon nyaprut nyaprut ngono ya ambune remason tok lho biasanya ngono Tapi oh ya yo wis sepuh kok jeneng adem. Lah tak cek kae wong adem manggone ning ndi? Adem ki manggone yo neng awak sekujur tubuh. Ah ora iso. Lah adem manggone ning ndi? Adem manggone neng kelek. Lah kok iso? Ah wong nek kademen mesti hak. Berarti lah adem manggone Neng kelek. Lah lak sumu. Neng awak. Awak diengkulmu kuwi kok rumah sakit. Ning sirah ah ya ora lah wong sumuk manggone ning sumuk manggone ning gulu ha kok iso lah wis sumuk terus mari terus kipat-kipat ngene apa enak terus ngene ora enak tenan aku sok ngono ya <laughs> iki lho eh, ayo jal benak bedean sing elek-elekan jal jal jal bedean jal jal bedean oh bedek ngejak bedek ta iki lho perkara bedean aku sik perkara sapi ah iya sapi sapi sapi madem ngalor buntute ning ndi le Kidul. Kidul, jelas. Kidul, ah, kidul. Dadi lek sapine madhep ngalor dadak njuko buntut ning kidul ngono. <laughs> Iya, iya. Ngono. Sapi madhep ngalor kuwi wene buntute ning kidul, Bos. Ora iso. Lah, sapi madhep ngalor buntute teng pundi? Ya ning gene no. Mosok dadak juga buntut ning kidul. Lho, Dik, bayang kon. Iya. Lah iya. Mosok kowe iso terus buntut ning bathuk ya ora enak mesti metine panggene ya Dik ya. Lah wong iso mikir lho Dik ya. Ya. Iya iya. Saiki tak bedhake meneh sitok Kas. Eneng sapi 10. Hmm. Ditumpakne truk. Iya, mencolot loro. Cek pira? 8, 8. Malah gampang ya, cah iso utek lek ra iso. Dagelan ki lek ndak jenius, angel dicak. Sampeyan sing gak jenius wong 10 nyolot loro ya tetep 8 to, Pak. Bas, bas. Sik to, aku muni piye? Sapi 10 nolak trek, truk, truk. Mencolot loro cek pira? 8. Ya panggah 10. Lho lho, kok iso? Lah mek mencolot tok ning gen bali ning gene neh kok ora ceblok lho maksudku. Ngene tok, oh, iya, mek ngono tok. Ora nyeblok. Ora. Anu buntute ya sik ning gene iki. Ning gene. Dik, balas to, ya, Dik. balas ya, to, Dik. Balas apa? Oh, iki lek ndak utek terus. Sapi, lanang wedok. Hmm. Loro. Oh. Nang sawah. Terus sikile pira? Loh, sikile yo ya jelas 8 no, Mas. Ah, salah. Lah kok iso, Dik? Salah. Lah pira sikile? Sikile 6. Lah kok iso? Sapine kawin no. Oh iya iya iya. <laughs> tak bedain nah. Iki apa gila aku lah. utekmu kok ngeres ngeres elek elek dulu mas ben salah ya masa mencolot nenggon kalau nenggon nih lho, oh, apa nih tapi mencolot nenggon untuk di mengerung tak laporin pak kapolsek ya ya ayo masalah sapi weh lo telak sapi jenisnya apa telitong telak udus apa serindil telak pitik apa lencung layak utek udah iso pinter pikiramu telak tok ya kayak Aku nyapo tak jawab kok nyapo. Ngono lho kok cerdas lho. Oh alah alah. Aku mau nyapo jawab. Eh. Rumah aku ya aku wis pinter tak jawab kabeh. Lah kok mung ngutek telek tok to. Lah terus piye lho karepmu terus piye karepmu piye Anu sepuntene bos. Hmm. Nih kula tanglet nun sewu lho nggih. Hmm. Jenengan nate dahar soto? Sok nate dong. Terus bakso? Yo seneng aku bakso. Enak pundi soto kali bakso? Aku seneng soto nih sih. Oh, berarti nah, wis tau mangan soto, tau mangan bakso. Oh, oh. Jenengan nate dahar sego goreng. Iya, seneng. Umpamane hmm. sego goreng karo telek nih enak ndi? Enak sego goreng. Oh, tau mangan telek berarti iki. Kita mangan. Awakmu mbok pikir tok ya. Kono malah dipangan ya. Aduh, duh. Oh. Dalang hmm. memakan telek. Masa. Luwe luwe kecemi ki lho karo Sumanto <laughs> mangan. Iki tak urus iki lagi. Kowe jeru kan mang lah mengolah nang. Jeru cek. Kaya kowe lho. Dik, aku wae ngono lho. Ya wis tak iwangi. Aku wae ngono aku grupmu lho. Iya Jangan kutawir wis. Katawur. Saya tau kowe iki lah mung anu mbok jeneng teman-teman to kek. Mboten, mboten. Ya terus sing kok gandeng mang piye? Lah nggih, anu <laughs> jeneng mangan sego goreng. Tahu. Telek. Apa ah, sego goreng kalau telek enak pundi? Ya mesti enak sego goreng. Berarti tau mangan telek. Ya dek ya. Ya ya. Aku wis dipikir kono dia. Sampean ngoten niku sampean anu godhok napa goreng? Yo kuwe kok malah. Sampean godhok napa goreng ngoten niku? Jenengan sukani caos to ngoten niku. Wes bukan. Oke oke. Pun niki sindene kuatah. Monggo sampai kan sampean dipununggahne para telek-telek. Eh eh eh. eh. Para sinden-sinden ingkang sae menika.